Kroz hadisa Allahov poslanika alaihi salatu wasalam spomenu da su određena stanja ljudi na siratu, odnosno kako će jedni brzo i spretno preći preko sirata, drugi sporo i bolno, treći će biti zaustavljani na siratu, a četvrte će njihova djela strovaliti sa sirata u džahennemu. I s pravom kažu islamski učenjaci da prelazak preko sirata ubraja se jednom najvećih tegoba sudnjeg dana, najvećih strahota sudnjeg dana. Jer oni kojima ne bude bilo oprošteno, nemaju drugog puta da uđu u džahennem osim sa siratom oni vjernici kojima ne bude bilo oprošteno nešto od velikih griha za koje se nisu pokajali još na Dunjaluku, nema drugog puta osim da spadnu sa sjerom. Pa smo nagovijestili ako Boga da ćemo u našim druženjima govoriti o pojedinim tim tegobama, strahotama, brigama koje će se javljati kod vjernika prilikom prelaska preko sirata. Kako da ih vjernik i vjernica prebrode spretno, dakle, podnesu te tegobe strahote ili dakle da ih potpuno izbjegnu. Pa smo nagovijestili oko Boga da ćemo večeras govoriti o jednoj od tih tegoba i strahota, a to su dakle džehennemski plamenovi ili džehennemska vatra koja će se izdizati i prolaznike preko sirata dokačivati, pržiti, spaljivati, džehennemske kuke koje također prate dakle, dolaze iz džehennema se izdižu na krajima sirata i čupaju pojedine dijelove prolaznika koji će prolaziti preko sirata. Oni koji budu sporo prelazili preko sirata, oni će sve ovo i doživjeti. Oni koji budu sporo prelazili preko sirata, oni će sve ovo i doživjeti, da ih dakle džehennemska vatra prži, da ih džehennemske kuke trgaju i slično. Dakle, oni koji budu brzo prelazili preko sirata, ništa od toga neće, ništa od toga neće doživjeti. Pa dakle, koja dijela činiti da brzo, bezbolno pređemo preko sirata? Danas ne dokače džehennemska vatra. Danas ne dokače džehennemske kuke. Dakle, koja dijela? Kakav iman imati? Jer sutra, kako ste slušali o izgledu sirata, oštri od sablje, tanji od vlasi kose, mnogo klizav na njemu, mnoga stopala će se okliznuti, postavljen kroz tmine, ne vidiš ga, iako je tako tanak, opet kroz tmine postavljen tako uzak, na njemu se nalaze džahnemske kuke, kako preko tog sirota? Nema toga krobate, nema te sposobnosti i vještine da može te prevesti sutra preko njega. A on je postavljen iznad džahnema. To čuješ kako džahnem gnjevan uči i traži svoju hranu, traži svoje stanovnike. I ti trebaš preko takvog sirata da ideš. Dakle, treba nam iman i trebaju nam djela. Čuli ste nešto od, dakle, jedan hadis Ajše radijallahu talanha o dužini tog sirata i čuli ste pojedine govore islamskih učenjaka. učenjaka. Dakle, ogromna dužina. Taj sirat je mnogo, mnogo dug. Pa zamislimo samo na dunjalku kad trebamo da odemo na neko udaljno mjesto koliko nam treba gorija. Ugotovo danas kupu, koliko treba nam platiti koliko ti treba goriva, odnosno imana i dobrih dijela da pređeš preko tog sirata, koji je hiljade i hiljade godina duga. Koliko nam treba? Dakle, sutra ćemo prelaziti sa svojim dijelima i sa svojim imanom, ne sa svojom sposobnošću, svojim maritatlicima, sadunjavka i sl. Hadisu Abdullah ibn Spuda radijallahu talam kaže se da je Allah poslanika alihi salatu sam rekao ljudi će biti izloženi vatri, zatim će se nje spašavati udaljavati od nje, preko nje prelaziti svojim dijelima. Prvi od njih će prelaziti brzo poput svjetlice, zatim poput vjetra, zatim poput brzih konja, zatim poput putnika koji se vraća svojoj kući. Tako čovjek kad se vraća svojoj kući ide brže, evo kad ide od kuće. Ili brzinom jahača na devi, na devi, zatim poput onoga koji juri svoga neprijatelja, zatim poput čovjeka koji lagarom pješači i dalje, teče hadist. Dakle, ljudi će biti izloženi vatri, pa će se spasti te vatre, bit će izloženi. Ako se sjećate, prošli puta smo spomenuli komentar 71. ajta sure Merjem, vojim minkom illa variduha, i nema nijednog od vas da neće biti izložen džahnemskoj vatri, govor Abdurrahmana ibn Zejda ibn Eslema da je rekao vijednici će biti izloženi džahnemskoj vatri tako što će im biti naređeno da pređu preko sirata iznad džahnema, dok će nevijednici biti izloženi džahnemskoj vatri, to jest ući će, ući će u džahnem. A dakle, vjernici će sutra biti izloženi vatri i prelazit će preko nje svojim dijelima. Jasno, dakle, stoji, stoji u hadisu. Dakle, iman i mnogobrojna dobra djela jesu ono što će nas sutra nositi, nositi preko sirata. Pa sačuvajmo dobro da ne dođemo sutra na sirat, nemamo imana, nemamo dobrih dijela, nemamo sa sobom svjetla, nemamo sa sobom goriva, a trebamo da idemo po tako tankom, oštrom, klizavom, kroz mine postavljenom siratu. Jel? Pa, jel, čuvajmo se da ne dođemo u takvo, u takvo stanje. Kako da se čuvamo? Tako što ćemo se čuvati i svog, takvog svog odnosa i na dunjalku sprem Allahove vjeri. Onaj koji bude na dunjalku posustajao na pravom putu, pravi put siratun stakim na dunjalku jeste sirat sutra na ahiretu. Pa onaj ko se bude na takav način odhodio prema Allahovom pravom putu na dunjalku, isto tako će mu biti sutra stanje na ahiretu onaj koji bude jedan korak naprijed, a dva nazad ili više nazad, je li činio u Allahove vjeri, držao se pa popuštao, pa ostavljao, pa se opet možda vraćao, tako će mu sutra stanje biti i na ahiretu, na siratu. Jel? Pa kako se budemo danas obhodili prema Allahove vjeri, tako će nam, tako će nam sutra, sutra i biti na ahiretu. Ahiretu. Dakle, onaj ko bude sporo hodio sutra po, po siratu i bude osjećao dakle, nešto od ovih jelitagoga koji će ga zakačiti na siratu, sam sebe neka krivi, neka ne krivi nikoga, nikoga drugog. Došlo je ovom pojedinim rivajitima ovog hadisa Abdullaha ibn Suda koji se spominje kako će ljudi prelaziti. Na kraju, nakon ovog čovjeka koji je lagano pješači, koji će ići sporo, ići sporo pješačiti, spominje se čovjek koji će preći siratu, pužući, uzeći. Pa će reći, gospodar moj, zašto si me usporio? Zašto si mi dao da ovako sporo idem preko i sve ovo doživljavam? Pužeći, možeš zamisliti šta će taj koji bude išao puzut, pužući preko sirata, šta će sve da vidi dolo džehendana? I koliko će biti prestravio? Hoće li spasti sa siratom džehendana? Gleda svojim očima džehendana. Kako gnjeva tavaj džahennem 69 puta, je tako džahennemska vatra je 69 puta, kako stoji kod imama muslima u njegovom sahiju, 69 puta žešća od ove najveće, najžešće dunjavčke vatre. A kod imama Ahmeda stoji predanje i šeha Albani Gancine vjerodostim da je stotinu puta džahennemska vatra žešća od ove najveće dunjavčke. A dakle, gledao sve svojim očima, pa će reći, gospodaru moj, zašto si me usporio? Pa će reći, Allah subhanahu ta'ala, nisam te usporio, već tvoja djela usporio. Nisam te ja usporio. Već su te tvoja djela, tvoja djela usporila. U drugom hadisu stoji onaj koga uspore e, njegova djela neće ga ubrzati njegova porijekla. Neka dobro zna. Onaj koga uspore njegova djela neće ga ubrzati njegova djela, njegov imetak, njegova porodica, nje, njegov, njegovo porijeklo, njegova porodica, njegov imetak ili sl. Koga uspore njegova djela? Dakle, sutra se samo na iman i na dobra, na dobra djela. Dakle, od dijela koja nas e, spašavaju džahnemskih plamenova na siratu. Dakle, da nas sutra dokači, dokači džahnemska vatra. Tih dijela je mnogo. Dakle, koja trebamo činiti da nas ne dokači džahnemska vatra. I hadise, koje god nađemo hadise, da se onima spomini, spomini džahnemska vatra, neće przdi džahnemska vatra, neće doticati. Dakle, to su hadisi koji se odnose i na siratu dakle, da ode džahennemska vatra, jeli paži. Onaj, dakle, koga uh, Allah sačuva džahennemske vatre, sačuva će ga ako Bog da i sporo hleda preko sirata ili spadanje za sirata u džahennem. Sada, mnogo ne duljimo, da iskoristimo vrijeme, pošto tih dijela ima mnogo, pa ako budete pisali, onda je to još sporije, da pređemo od nas. Dakle, prije svega, iman u Allaha. Vjera u Allaha, subhanahu wa ta'ala. Međutim, taj iman nije dovoljan da čovjek samo povjeri. Već dakle u staj iman treba da idu, treba da idu i djelati, da se dijelima dokaže taj iman. Pa se spomenu hadisu Ebu Darra, vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim udjeljivanje, zatim ako čovjek nije u mogućnosti da poziva na dobro, odvraća od zla, zatim ako nije u mogućnosti da pomogne siromašnog, nemoćnog, ako nije u mogućnosti da pomogne obespravljenog, kome je učinjena nepravda, da povrati svoje pravo, ako nije ništa od toga u mogućnosti nakon imana, onda da ne zijeti i ne uznemirava druge muslimane svojim jezikom i svojim rukama. Kako je došlo u hadisu Abu Zarra, radi je Allahu Anda rekao, upitao sam Allahom poslanika, alihi salatu islam, šta će roba, šta će čovjeka spasti džahnimske vatre? Pa je rekao Allahom poslanika, alihi salatu islam, iman u Allaha. Kaže Buzar, Allahom poslaniće, ima li neko djelo uz imanu? Pa kaže da udjeliš od onoga čime te Allah uskrbio. Kaže Ebu Zer, Allahov vjerovjesnice, vjerovjesniče, a šta ako čovjek bude siromašan? A pa nema ništa da udjeli svoga imenika. Pa kaže, tražit će da, da se čine dobra djela, da se ostavi loša djela. Kaže, ako ne bude u stanju da traži da se čine dobra djela, ostavi loša, šta će onda činiti? Kaže, onda neka pomogne nemoćnoga. Kaže, šta ako ne bude u mogućnosti da pomogne, je li nemoćno ga, ne bude znao kako mu pomoći. Pa kaže Allah, poslanik Alihi Salatu Sam, neka pomogne onome kom je učinjena nepravda, neka mu pomogne da povrati svoj hak, svoje pravo. Pa kaže Allah, poslaniće, šta ako bude slabaža, pa ne bude u mogućnosti da pomogne obespravljenog. Pa kaže Allah, poslanik Alihi Salatu Sam, zerru, zerre, ti stvarno ne želiš osim da pomogneš ljudima, Abu Zer pita, šta ako ne bude mogao ovo, šta ako ne bude mogao ovo, šta ako ne bude traži djelo. Da mu kaže, ti stvarno ne želiš osim da pomogneš ljudima. Pa je rekao, u tom slučaju neka ne znemirava druge ljude. U tom slučaju, ako ne bude ništa o mogućnosti odpomenuto, neka on ne uznemirava druge ljude. Pa kaže, upitao sam Allahov poslanića, ako bude činio ovo, hoće li ga to uvesti u džanet? Ako bude imao iman, bude činio ova djela, dakle, udjeljivanje sadake i svoga imetka, milostinje, tražnjom da se čine dobra djela, ostavi loša djela, pomaganje bespomoćnog, nemoćnog, pomaganje onoga kom je učinjen nepravda da vrati svoje pravo ili barem da svojim griskom, svojim rukama ne uznemirava druge, hoće li ga to uvesti u džennet? Pa kaže Allah, poslanika Ali i Salatu sam, nema ni jednog groba vjernika da se pri njemu nađe neka od ovih osobina da ga ona neće uzeti za ruku i uvesti u džennet. Na sve. Znači čovjek da ima iman, i da u njoj ustraje, inša Allah, mi treba imam se čemu radati. Da ga ne dokači džahnemska vatra da bude ušao ili spretno u džahnem. Kako bilježi Ibn Hibar Hakim, šeha Albani Hadis, čini vjerozostni u sahibu Tardiva i Tarhiva. Dakle, imanu Allaha, udjeljivanje svoga imetka, pomaganje nemoćnom, bespomoćnom, pomaganje onom kome je učinjena nepravda, traženje se čine dobra djela, ostavlja loška djela, ako ništa od toga se ne može, onda preuznamiravanje drugih ljudi, drugih muslimana, svojim jeskovi, svojim rukama. Zatim, ispunjavanje potreba drugih ljudi, da ih izmetiš drugima, da ispuniš njihovu potrebu. Pa je došlo u podružnim hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma, podružnim hadisu, kako dakle, u tom hadisu kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, i ko bude išao sa svojim bratom muslimanom, da ispuni neku njegovu potrebu, sve dok je i ne ispuni, sve dok je ne privede kraju, sve dok je i ne ispuni, Allah će postojanim učiniti njegova stopala onoga dana kada mnoga stopala se oklizna na siratu. Onaj koji bude išao sa svojim bratom da ispuni neku njegovu potrebu i ispuni, sve dok je ne ispuni, bude uz njega, Allah će njegova stopala učiniti postojanim onoga dana kada će se mnoga stopala okliznuti. Kako šeha Albanija cijelio ovaj hadis to primjenu, sahih uđava. Zatim, činjenje dijela kojima se zadobila šefat, zauzimanja Allahovih poslanika alih i salatu sam. Zašto to? Zato što smo čuli prošli puta da će poslanik, vjerovijesnik alih i salatu sam stojati pored sirata i zauzimati se za svoje sredbenike da ih Allah učusti u prevozu preko sirata. A pa dakle, mi trebamo da zadobijemo taj šefat, da se zauzima za nas. Dakle, moramo činiti djela da bismo dobili šefat, da bismo dobili, zadobili sutra na sudnjem danu za uzimanje, da se zaraz za uzimanje Allahov poslanika alihi sallatu sallam. U hadisima Allahov poslanika alihi sallatu sallam spominju se broj da djela budemo ih činili, možemo se inša Allah htjela nadatit da se zauzima sutra za nas Allahov poslanika alihi sallatu sallam. Pa jedno od tih djela je, šta? Pet puta čim sad to činimo. Traženje vesileta za Allahov poslanika alihi sallatu sallam. Traženje vesileta. A vesilet je posebno mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala kojeg je dostojan, kojeg će dobiti samo jedan Allahom rob. Samo jedan. Niko drugi. Pa je rekao Allahu poslanik alihi salam sam u hadizu ibn Abbasa, molite Allaha da mi podari vasile. Doista nema ni jednog čovjeka, ni jednog roba na dunjavuku koji bude tražio za mene vasile, a da mu ja neću svjedočiti i zauzimati se da mi na sudnjim danu. Tražimo za Allahu poslanika alihi salam sam to posebno mjesto osilet. A to tražimo ako ne zavrano. Je li tako? Jer je došlo u hadisu ko bude ponavljao za mlezinom ono što on kaže, zatim nakon toga kaže Allahumma rabbe hadihi da'vati ta'ame wassalati l'qa'ime anti Muhammedin il vasile. Gospodaru ovog jer poziva, vječnog poziva i potpunog poziva uspostavljenog namaza podari Muhammedu, Muhammedu vasile, dakle, ko to bude činio, taj će zadobiti moć šefat na sudnjim dan, kako je došao je kod iskod duhani kod i kod muslima. Dakle, jedan od načina zadobivanja šefata Allahov poslanika Ali Isalam to sam jeste da tražimo za njega ovaj visiret, kako? Tako što ćemo, jer ono što ovim situacijama e, ponavljati za muezzinom, sve ono što muezzin kaže, ili tako Allah, kar Allah, kar Allah, kar Allah, kar Allah, kar Allah, kad kaže Halijal Salam i kaže Allah, kad kaže hayya bil falah la hawla wala quwwata illa billah yastawi al qur'an sa panam da nim na sabah wa salat khairu min nam ini panam da salat khairu min nam nema da dakle pa ništa da dostano da se neke druge riječi kažu nakon toga da proučimo ovu dovu Allahumma rabb hadhihi da'wa ta'ala salatu qaimati muhammadin wa sintu wa qabila wa ba'thu maqam mahmud ya ta dova da se prouči to je jedno djelo budemo li ustrajavali inshallah da možemo očekivati ali šafat Allahov poslanika alihi sallam. Zatim, mnogobrojno donošenje salavata na njega. Mnogobrojno donošenje salavata na Allahov poslanika alihi sallam. Tu sam došao u hrvisu Abdullah ibn Skuda, je rekao Allahov poslanika alihi sallam, najprečini ljudi na sudnjem danu bit će oni koji su najviše na mene donosili salavata. Dakle, najprečini, najveća moja briga, najviše će se njima posvetiti kome? Onima koji su najviše donosili salavata. صلوات الله كما يجب تقليدي ابن حبان شيخ حبان الضعيم وحسن المبيل صحيح الترغيب الترهيب ثم mnogobrojno činjenje na fila mnogobrojno činjenje na fila jedno je od djela kojima se postiže šafat Allahov poslanika alaihi sallatu wasallam se spomnio u hadisima da je jedan od eh, onih koji su služili Allahov poslanika alaihi sallatu wasallam prilikom uzimanja abdesta da mu je Allahu poslanik alihi salatu wasalam je li rekao zatraži nešto ili imaš li kakvu potrebu pa je rekao imam potrebu da se zauzimaš za mene na sudnjem danu pa je rekao ko te je podučio tome kaže podučio me moj gospodar to mi je potrebno na sudnjem danu da mogu ja to svojim dijelima postići tek tako lako potrebno mi je tvoje zauzimanje pa je rekao onda moje zauzimanje pomozi, podpomozi sa mnogobrojnim seždama. Moje zauzimanje pomozi sa mnogobrojnim seždama. To je smore da uzima i ćeš postići mnogobrojnim seždama. Zatim, smrt u Medini koje je u mogućnosti. Da preseli, da umre, Medini mu ne umre. Jer je došlo u hadisu od Allaha ibn Amara, radi Allah ibn Amara, je Allah ibn Poslanika, ali ih je sabato sam rekao, koje je u mogućnosti da umre u Medini, neka i umre u njoj, jer ću se doista ja zauzimati za svakog onog koji umre u njoj. Zatim, od dijela koja nas uh, spašavaju džahennemske vatre. Doticanje i spadanje u džahennemsku vatru sa sirata jeste strpljenje na gubitku djeteta. Dakle, koliko Allah odredi da neko djece preseli, da budemo strpljivi na tome. Došlo je u hadisu Ebu Sejid al-Hudrije, radi Allah mani, da je Allah u poslanika alihi salatu sam rekao, nema ni jedne od žena da izgubi troje djece, a da joj ona neće biti pregrada štit od vatre. Nema ni jedne žene, a da izgubi troje djece, da joj ona neće biti pregradna od tri. Pa je ustala jedna od žena i upitala Allahu poslanića, dvoje djece? Pa je rekao, i dvoje. Pa je rekao, i dvoje. Zatim, ustrajavanju u obavljanju sabah namaza i kindije namaza. Sabah namaza i kindije namaza, kad se kaže ustrajavanje, misli se u džamatu. Ustrajavanje u obavljanju sabah namaza i kindije namaza u, u džamatu. Došlo je u hadisu Amara ibn Uleba, radi Allahu an, da je Allahu poslanika alihi salatu wasalam rekao, vatra neće pržiti nikoga ko bude klanjao namaz prije izlaska sunca i prije zalaska sunca. Vatra neće doticati onoga koji bude klanjao namaz prije izlaska sunca i prije, i prije zalaska sunca. Ustrajavanje u obavljanju dva rekata duha namaza. Dva rekata duha namaza. Dakle, od izlaska sunca, kako ili izadne sunca, oskoči od prijeke jednog nakon onog ili izlaska negdje 10-15 minuta, nakon toga može se klanjati sve do pred podne, sve do pred podne podne ili namaz, od prilike 15 minuta do, do ili podne namaza. To je vrijeme, to je vrijeme duha namaza, ako se može do pred samo na toj podne, to je najbolje, najbolje vrijeme za duha namaz, ali kad god se klanja od ovog izlaska sunca do pred podne, dobro je. Ja. Brojni su hadisi dakle, u kojima se spominje da čovjek treba da bude zahvalan svome gospodaru kako ga je lijeko i skladno stvorio. Pa došlo je u hadisima da se mi sastojimo od 360 zlava, kao zglobljivo, pršljenova i srđa. I trebao bi čovjek da, bu, da se zahvali 360 puta Allahu subhanahu wa ta'ala tome. Kako? Kaže se u hadisu da udjeli 360 puta sadaku danas kada pitali što bismo njima pitali kako Allah poslaniče da je neko mogućnost. Pa danas toliko puta ovdje. Pa je rekao Allah poslanič Ali i salatu wa salam, svaki tespih je sadaka, svaki tahmid, dakle tespih subhanallah, svaki tahmid, alhamdulillah je sadaka, svaki tehlil, la ilaha illallah je sadaka, svaki tekbir, Allahu ekber je sadaka, narezivanje dobra je sadaka, zabranivanje zla je sadaka, a sve to može zamijeniti dva reka. Sve to može zvoniti dva rekata koje se klanjaju u vrijeme duha. U vrijeme duha. Duha je dakle, izlaska sunca dopred samo, dopred samo budne. Dakle, to može u mogućnosti neka, neka to budne. Zatim, ustrajavanje u obavljanju četiri rekata prije podne namaza, dakle sunneta, četiri, i četiri rekata poslije podne namaza. Ustrajavanje u obavljanju četiri rekata sunneta prije podnovskih farza i četiri kata sunneta posle, posle podnovskih farza. Pa me poznat, jel postoji hadis u kojima se spominje, hadis od Allaha i mnogera kaže, zapamtio sam, dva rekata prije podne i dva rekata posle podne, od Allaha od poslanika pa A zatim onaj hadis u kojima se spominje, ko bude klanjao, ustrajavao u klanjanju 12 rekata na pile svakog dana, dakle 12 sunneta, sagraćujem se dvorac u džanetu u, u tom hadiju se dakle spominje četiri rekata prije podnevskog farza i dva rekata poslije. I evo dakle u hadisu imamo hadide, spominje se četiri rekata prije i četiri rekata, četiri rekata poslije da bi se postiglo dakle ova, ova nagrada. Umu Habiba radijallahu anha prenosi da je Allah poslanik alihi salatu sam rekao ko bude ustrajavao u obavljanju četiri rekata prije podne namaza i četiri rekata poslije podne namaza bit će zabranjen vatri. tri u drugom rivajetu sliji nema nijednog groba vjernika da uklanja četiri kata prije podne i četiri kata poslije, a da mu vatra ikada dotakne njegovo lice, inša Allah. Pa se prenosi domu Habiba, nikada nije dostavila četiri kata prije, četiri kata poslije. Nikada. Da je ustrajavala, ustrajavala on to. Tako dakle, četiri kata šaneta prije i četiri kata šaneta poslije. <clears throat> Zatim, uprašivanje stopala na Allahovu putu prošivanje stopala na Allahom putu, hadisma je došlo da se ne misli samo na borbu, na džihadu, jer na Allahom putu već na svaki ibad u kojem se mogu stopala oprašiti. Pa tako dakle, prenosi se od jezida ibn Ali Marijana, radi Allah Hamda je rekao, sreo me, Abaja ibn Rifa ibn Rafi, radi Allah Hamda, dok sam išao da džumu namaz. Dok sam išao na džumu namaz. Pa mi je rekao, raduj se, jer su tvoja stopala na Allahom putu se oprašila. A čuo sam Allahov poslanika Alihi Salam da kaže čija se stopala uprašena na Allahom putu, ona će biti zabranjena vatre. Čija se stopala uprašena na Allahom putu, ona će biti zabranjena vatre. Zatim, kad vam bude dosta slobodno razdre, ono ga imam pretek. Odbrana časti brata muslimana prilikom njegova vrijeđanja, prilikom kaljanja njegove časti da ustanemo i da branimo čast, čast brata tog muslimana ili, tako je, nedoljava, dakle da mi sami to činimo da mi sami jeli kanjamo, kanjamo njegovu čast. Pa evo Darba radi Allah ta'ala prenosi da je Allah u poslanika alihi salatu sam rekao, ko bude vratio čast svoga brata, taj će mu postupak biti pregrada od vatre. Ko bude vratio čast svoga brata, taj će mu postupak biti pregrada od vatre. U drugom zivajte stoji, ko bude vratio čast svoga brata, Allah će od njegova lica na sudnjem danu odbiti vatre. Prošli puta ste čuli hadis, jer od Sjeha Lepa Moaz je bila jedna sa odgovenima koji prenosi od svoga oca da je Allah poslanik Alihi Salam sam rekao ko zaštiti vjernika od licemjera, Allah će poslati meleka da zaštiti njegovo meso džahnemske vatre na sudnjem danu. Ako optuži muslimana nečim želeći umanjiti njegovu vrijednost, želeći ga omalovažiti, Allah će ga zadržati na mostu. Allah će ga zadržati na siratu, da odgori, kako dakle, sam prvi puta spomenuli komentar, da odgori, dakle, da pa odgovori za taj svoj grijeh, to što je omalažio svoga brata, i onda se njegov brat ne smije, kad ga vidi na siratu, pa kaže, ja sam vam prostio gospodara, prosti vam ti, prosti ga, neka ide dalje. Dakle, Allah će ga zadržati na mostu iznad džehennema sve dok se ne oslobodi toga, sve dok se ne oslobodi toga što je, što je rekao. Ostoji pa u komentaru ili ovako, kako sam, kako sam njih spomenuo. Također od desne cijelke je zida radijallahu, da je Allah poslanik alihi salatu sam rekao, odbrani čas svoga brata dok se bude ogovarao, Allahovo pravo je da ga oslobodi vatre. Odbrani pravo svoga, čas svoga brata dok se bude ogovarao, Allah je sebi stavio obavac. Allahovo je pravo da ga oslobodi, da ga oslobodi vatre. Zatim, udjeljivanje sadake i lijepa riječ. Udjeljivanje sadake, udjeljivanje sadake i lijepa riječ. Poznat vam dobro hadis, postavite između sebe i džahenevske vatre pregradu, makar sa pola makar sa pola datule, postavite pregledu među sebe i vatre, pregledu makar sa pola datule, u jednom divajtu stoji čuvajte se vatre makar sa pola datule, ako ne nađete ni polovicu datule, pa ju udjelite, onda sa lijepom riječu. Onda sa lijepom riječu koju ćete ne reći. Post. Dobro nam je poznat Havis u kojem se spominje da je post štit, utvrda od vatre. Štit od vatre. A ovaj štit posebno dolazi do izražaja na Allahom putu u morbi. Dakle, ko bude dan, kako se spominje u hadisima, Allah će udaljiti vatru od njegovog lica 70, 70 godina. Zatim, plać i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, stražarenje na Allahom putu i obaranje pogleda. Plać i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, stražarenje na Allahom putu i obaranje pogleda prijavaju čovjeka čuvaju od džahnemske vatre. Tada mu takne da spadne u džahnemske Ebu Hrvira radi Allah tada prenosi da je Allah poslanika alihi salatu salam rekao u vatru neće ući čovjek koji je plakao i straha od Allaha. U vatru neće ući čovjek koji je plakao i straha od Allaha kao što pomuženo lijeko neće se vrati od vime. To moguće da se gleda. Ako što žena uzme i pomuže pravu i to niko dođe u kartu kopiju, moguće da se vrati, ne mogu. Tako isto onaj koji bude plakao i strahao od Allaha, naročito kad se osami. I to su naši prethodnici dobro znali. I vjerovali, bili uvjeđeni u ove riječi. Kada bi plakali i strahao od Allaha subhanahu wa ta'la, te suze bi potirali po svome licu. I govorili ono što pokvase suze iz prolivene i strahao od Allaha subhanahu wa ta'la, to vatrnici brži. Pa bi tako je postupalo. Dakle, U vatru neće ući čovjek koji je plakao i strahao na Allah subhanahu kao što se mlijeko neće vratiti u vime i neće se prašina u nozdrbama, jel, u nosu muslimana, sastaviti, na dobivena na Allahom putu, sastaviti zajedno sa džehennemskim dimom. U hadisu Enesa radi Allahu talan stoji da je rekao Allahu poslanika alihi salatu u salam dva oka nikada neće dotakrati džehennemska vatra, oko koje je stražavao na Allahom putu i oko koje je plakao i strahao na Allahom. U hadisu Muawiju, da hajde radi Allah, tamo spominje se da je rekao Allaho poslanika Alihi Salasam tri oka. Tri oka neće vidjeti vatru, oko koje je stražavalo na Allahom putu, oko koje je plakalo i straha od Allaha i oko koje se ustegnula onoga što me Allah zabranio. Da gledam ono što me Allah zabranio. Lijepo obhođenje s ljudima. Lijepo obhođenje s ljudima, jedan je dakle od razloga da čovjek bude Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao Zar da vas ne obavijestim ko će biti zabranjen vatre ili kome će vatra biti zabranjena, pa je rekao svaki onaj koji je blizak ljudima, koji je dostupan ljudima. I trebaš proći ograda i ograda, utvrda i utvrda, nazvati brojeva i brojeva, otvoriti vrata i vrata da bi došao svaki onaj koji je blizak ljudima, koji je smiren dostojanstven, s kojim se lahko obhoditi, lahko razgovarati, lahko obhoditi, lahko razgovarati. Dakle, njega vatra neće doticati, bit će zabranjen vatre, će vatra biti zabranjen na njemu. Strpljenje na podizanju i odgajanju kćirki ili sestara, ili žena i bližnje propine. Strpljenje na podizanju na odgajanju ili svojih tjeli, ako nema sestara, ako nema žena, dakle, iz svoje bližnje rodbine. Kako to ne govore brojni hadisi. Pa u hadisu Aisha radijallahu anha prenosi se da je Allah poslanik alihi salatu sam rekao ko bude iskušan nečim prilikom podizanja odgajanja svojih kćeri, on bude istrpljiv na tome, one će mu biti pregleda od vatre. One će mu biti zašto od vatre. Ko bude iskušan nečim prilikom odgajanja svojih kćeri, pa se istrpi na tome, sam gula, radi Allah svakako, normalno, one će mu biti zašto pregleda od vatre. Hadis Ukbe ibn Amira, radi Allahu ta'ala, rekao je Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ko bude imao tri kćerke i bude strpljiv na njihovom podizanju dok ih bude hranio, pojio i oblačio i svoga i metka, one će mu biti pregleda zašta od vatre na sudnjem danu. Hadisu Aisha radi Allahu anha također se prenosi da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, nema nijednog čovjeka iz moga ummeta da se bude brinuo o trima kćerima ili trima sestrama, lijepo se bude obhodio prema njima, postupao ispije vatre. Hadisu mu tali da ima Abdullah al-Mahzumija, unisi se da je ušao kod Umu Selema, naše majke, majke djedika, supruge Allahovog poslanika, alihi salatu i salam, pa mu ona rekla, ako ćeš li da te obavijesti, govorom što sam čuo od Allahovog poslanika, alihi salatu i salam, rekla je svakako, mi pa je rekla, čuo sam Allahovog poslanika, alihi salatu i salam, da kaže, ko bude izdržavao dvije kćerke, ili dvije sestre, ili dvije žene iz bližnje rodbine, je izdvajao na njih svoj imetak, očekujući nagradu za to samo od Allaha. Sve dok ih Allah ili da učini imućnima, ili dok im ne pošalje nekoga koji je dostao za njim. Dok se dakle ne udaju, njih dvije će biti vaše džahnemske vatre. Ko se bude brinao dvijema tjerkama, ili dvijema sestrama, ili dvijema ženama i svoje bližnje rodbine, udjeljivao na njih i očekivao nagradu samo od Allaha subhanahu wa ta'ala za to, dok je Allah ne učini imućnima ili dok se ne udaju, oni će jedna za taj, njegov postupak biti predvalan za ostalo dva, tri. Zatim, strpljenje na groznici, na velikoj temperaturi, na vrućici, dakle čovjek bude iskušan bolešću, velikom temperaturom, bude li se strpio, i što mogu tjela, to je jedno od tijela, jedno od tijela koje će mu, ako bom da, zanići u prevozku preko cijela, da ga vatra ne dotakne. Hadisu Ebu Horeire radi Allahu Teala pripovijeda se da je Allahu poslanik Ali Hisavac Salam odišao čovjeka u bolesti koji ima ovu veliku temperaturu. On mu je rekao, raduj se, jer je doista ovo subhanahu to rekao, na dakle, to kad nisi kući ustoji, za veliku temperaturu, za ulicu, za groznicu, rekao je, ona je od moje vatre. Ona je dio moje vatre. Pa ja je dajem svoj robu griješniku da mu zamijeni njegov dio u džahannamskoj vatre. zato od te govora, zato će strpili se i bude očekivao nagradu od Allaha, na to će biti nagrada. Što mu bude dato od blagodati, neka dobro zna, da Allah subhanahu ta'la daje blagodati, da bi ga ispitao, da bi ga iskušao. Pa kako se ponese sa tim blagodatima, tako će biti nagrađen, odnosno, ja kažem, kod Allaha subhanahu ta'la. Dakle, ona je od moje vatre, bio moje vatre, pa ja je varam svome robu grešniku, on pa zamijenio na njegov udio u džahnemskoj vatre. Od Ebu Umane, radi Allaho, tamo se prenosi da je Allaho poslanika alihi salatu islam rekao, groznica je nije iz džehennema, pa ono što vjernika zadesi od nje, to će mu zamijeniti njegov udio vatre. Pa u komentaru, Fejdol Kadir, dakle, u dijelu Fejdol Kadir, njegov autor je Ibn Ali Rahim, Allaho tamo kaže, ta groznica, hadis pa kaže ta groznica olakšat će mu njegovo izlaganje, odnosno prelaza preko džernemske vatre toliko da je uopće neće ni osjetiti. Dakle, vrijedno da se moramo na to. Zatim, iako je spomenuto, ali potrebno je posebno usvojiti. Donošenje salavata na Allahovog poslanika, ali ih je sad sam kad god će spomenuti. Donošenje salavata na Allahovog poslanika, ali ih je sad sam kad god će spomenuti. A nije u redu da se samo kaže alihi salam, to je isto čujem ali. Jer alihi salam, alihi salam, alihi salam koji oni su namraćaju pažnju ili ih su učeni, tako je treba izgovoriti salavat se posebno traže. A onda selam. Salavat se od nas traže. A onda selam. Dakle, treba reći ako već govori se na takav način alihi salatu o salam. Ili Allah mi sali ala Muhammedi wa ala Muhammedi do kraja što je, što je najbolji. Sallallahu alihi wa sallam. Sallallahu alihi wa sallam. Dakle, salavat mora biti spomenut na Allahom poslanika, salavat. Dokaz za to je, nama dobro poznati često, čujemo da dakle, svakog petka, kur'anski ajat, inna Allahe wa ta'ala i ketehu i salluhu. Salluhu ala nebi, ja ihoj ljubi na amiru, salluhu alihi, usallimu teslimu. To je Allah njegovi veliki donose salavate i usalluhu, donose salavate na vjerovjesnika, pa i vi ovo vjerci donose salavate i šalite se vam, dakle, salavate i salam, naređa. I salavate i salam, ne dakle, ne dakle samo selam ne. Hadisu Džafara ibn Muhammeda koji prenosi od svoga oca stoji da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Kod koga budem spomenut, pa ne donese salavat na mene, on će skrenuti iz puta koji vodi do džaneta. Kod koga budem spomenut, pa ne donese salavat na mene, on će skrenuti iz puta koji vodi do džaneta. Pa kažu komentator na Dunjavuku, iz puta koji vodi do džaneta, isto tako na Hiretu, iz puta koji vodi do džaneta. A sirat je postavljen preko džahnama do džahnama. Dakle, onaj koji ne bude u komentaru također stoji namjerno izostavljen. Neće. Ništa ga ne spriječava. I nema nas nešto ispriječiti. Ne traži od nas da govorimo i govorimo. Kratko je reći. Allahum sallallahu muhammedi wa ala muhammedi. Ili sallallahu alihi wa sallam. Ili alihi sallatu wa sallam. Kad čujemo njegovo ime, kad se spominja Allahum sallallahu alihi wa sallam. Allahu sallallahu Muhammedu wa alihi wa I nema prepreke i treba i kada se čak i na hudbi govori. Neki misle ne smiju ništa govoriti, smiju donositi salavate. Kao što smije doviti amin, amin, kad se uči dola isto tako, kad se spomeni Allahu poslanika amin i sada sam na hudbi, citiraju se njegove hadise, spomeni se njegove ime, nama koji slušava hudbu, dozvoljeno da kažemo Allahu sada, je dozvoljeno da bude poručeno obavez da kažemo Allahu sada, alhamdulillah, alhamdulillah, ili nešto drugo ne sliče način. Dakle, od koga budem spomenut pa ne donese salavat na mene, taj će skrenuti sa puta koji vodi do dženeta. Pa, obratno, ko bude spomenuo salavat na mene, kada se spomenuo, znači, učinit se postojan na putu koji vodi, koji vodi do dženeta. Kod pojedinih islamskih učenjaka donošenje početnog tekbira zajedno sa imamom. Donošenje početnog tekbira zajedno sa imamom. Dakle, stoji u hadisima ko uzastupno 40 dana bude prispao u početnom tekbiru, dakle svih namaza, prispao ga zajedno sa imamom, da će biti jeli, e, zaštićen od lice mjesta i zaštićen od džahennemske vatre. Dakle, stoji u hadisu na svog malika, ko planja 40 dana u džematu pristižući na početni tekbir i pisat će mu se da dobit će dvije zaštite, zaštitu od lice mjesta i zaštitu od džahennemske vatre. Oko ovog hadisa ima govor, ima učenjaka koji su ga učinili slabim, ima učenjaka dobrim vjerodostanim, oni koji su učinili da takvi da dobrim vjerodostanim, oni rade po njemu i tvrde, ako Bog da već se postići ova, da se postići ova nagrada. Ja. Uglavnom, nedoliko je nam, ako smo u mogućnosti, ako smo u blizini čelanije, jel da kasnimo, da kasnimo na početni tekvili. Naši prethodnici su bili takvi govorili, su nama poručivali nama, da ne budemo poput nepokornih sluga, koji kada se pozovu, onda tek dolazi. Kada se pozovu, onda tek dolazi. I normalno da će zakasniti u dođu. Tako isto kada se pozovemo, ako budemo čekali da se pozovemo sa minareta, jeli, sigurno ćemo ukazati najviše. Zato trebalo bi onaj koji je u blizini, mjeseca u blizini ili džami, ili koji je obavljeno do kolja neka ide ranije. I poznam te, jeli, prakse naših prethodnika, da su u novim godinama i godinama, jeli, pristi da to ne početni tek, jer godinama i godinama nisu pogledali kako se prenosi od sve, da je bilo se jedva, da nije 30 godina pogledao tuđi potljeg u džami. On je razdao prvom sahranu. 30 godina nije pregledao tuđi početak. Je on je prvi u sahranu, prvom sahranu. 40 godina nije propustio početni tekvir. 40 godina nije propustio početni tekvir. Od Anoša se prenosi da 70 godina je imao, a nije vidjen da je kasnije normalno. 70 godina, starac, 70 godina imao, nije vidjen da je zakasnio na namaz, nije vidjen da je naklonjavao bilo koji nekada. <clears throat> Upotpunjavanje obdesta potpunjavanje abdesta za namaz razlog je dakle čuvanje tijela od džahnemskih vatrenih plamenova. Tada vatrene bogači. Poznato je dobro hadis čuje za spomenje jeli, jedne prilike da su ashabi bili zajedno sa Allahim poslanikom ali i sa ocao na putovanju pa se približilo vrijeme na nazad pa su požurili da uzmu abdest otišli su ispred poslanika ali i sa ocao naišli na vodu požurili da uzmu abdest pa je približio se Allahu poslanik alihi sallam sallam zajedno sa ostalima shabba koji su bili uz njega, pa je vidio kako ovi brzo uzimaju antest i ne peru u potpunosti dijelove tijela. Primijetio je da njihove pete ne dotiče voda. A ne sapiru svoje pete vodom, pa je rekao teško li se petama od vatre, teško li se petama od vatre. Dakle, pa je potrebno prilikom uzmanja antesta da sve one dijelove tijela koje moramo oprati, da ih operemo. Da ih operemo ono što ne bude doticala voda, abdesta, dakle kada abdestimo se od dijelova tijela, to će to pisati džahnemska vatra. To je s onima koji nikad ne uzme jate. Ne uzime ih zašto, zato što ne hladi. I vjernici se i boje si rata i svakog drugog stana sutra na tijelu. Nisu sigurni. Kao što rekao Mozim Džadom, neće se vjernik smiriti sve dok je za sebe nastoji si rata. Neće prestaviti sigurni su od sirata i svake druge tegove na hiratu, lice vjeri, nevjernici. Oni su sigurni, a vjernik nikad ne smije biti, nikad ne smije biti sigurni. Širenje se, selama, hranjenje gladnih i planjanje noćnog ramaza. Vama je dobro poznat, spomnio sam kad nisu prve riječi koje je rekao Allahu poslanik Alihi Salam, to sam stanim ljicima Medine, kada je došao, rekao je da je nas, afšu salam, pa apu imu taram, posilu larham, Osallu bille, on nasu nijam takhulu džennete li selam. O ljudi, širite selam, širite mir, širite selam, nazivajte selam, neka dakle, ljudi od vas osjećaju mir, da se ne boje vas, da ne strahuju od vas, širite selam, hranite glavne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u džennet, smirano, sigurno. Ući ćete u džennet, nemate čega bojati se. Prvi ćete preko Učite sigurno. Nazivajte selam, čijete selam, čijete mir, hranite gladne, održavajte rodbinske veze, jer je u drugom odisu došlo da u dženet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. U dženet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. I klanjajte način da drugi ljudi spavaju, učite u dženet smijenu i sposobnosti. Traženje zaštite od vatre. Da molimo Allah subhanahu wa ta'la da nas sačuva vatre, da nam podari dženet. To što u hadisu ene sajte malike radi Allahu ta'la'an, Je rekao Allahov poslanik alihi sallatu wasallam, ko od Allaha tri puta zatraži džennet, da ga uvede u džennet, džennet kaže Allah uvede ga u džennet. Ko od Allaha tri puta zatraži zaštitu od vatre, Allah, džennet kaže, vatra kaže, Allahu sačuvaj, sačuvaj ga, vatre, sačuvaj ga vatre. Dakle, imamo vremena kad se dova prima. Imamo situacije stanja kada je rob najbliži svome gospodaru, tako po pa sečdi, šta nas prečava? Ako planjamo sunnete pogotovo, na file planjamo pogotovo, ne žuri nam se nigdje. Pa kažemo, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Allahumma molim te za džennet, tu ćeš ti se odvagati. Ili Allahumma adkhilni džennet wa ajidni min an-nar. Allahumma yubdi min al-jannah fi aslabi min jahannam, jahannam skiwat. Ništa nas to Allahumma zadržava da kažemo tri puta kao vidite dakle koja se postiže, koja se postiže na Također, dok nam je poznato prije predaje se vama, dova u kojoj se spominje također utjecanje Allahu subhanahu wa ta'ala ili traženje zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala od mnogo čega pa između ostalo jeli, i od vatre, džehennemske vatre azaba i od kušnje džehennema. I <clears throat> oslobađanje roba. Oslobađanje roba. To što u hadisu je Bogorebe od Allahu ta'ala da je Allahu poslanik ali i salatu sam rekao ko oslobodi roba muslimana Allah će za svaki dio tijela tog roba osloboditi njegov dio tijela džahannamske vatre. Ko oslobodi roba muslimana, Allah će za svaki njegov dio tijela osloboditi dio tijela tvoj, tvoj dio tijela džahannamske vatre. Pa će možda neko reći, ima više robova, može se kupiti rob, osloboditi rob, ali ima dijela spomenutih u šarijetskim tekstovima, hadisima, koja budemo i radili, imat ćemo nagradu oslobodjenog roba. Hm. Pa je došlo u hadisima, koji je u mogućnosti da češće talapio to kjavi, a to je ljude koji su tamo. A mi smo se spomenuli svake sedmice, da će imati nagradu oslobođenog doma. Zatim pomaganje bratu muslimanu u vidu lijepe pozajnice. Ako si imućen da pozajniš bratu, pa da ga plaho ne ograničiš vremenom, ako i pređe rok, da traži da mu produžiš, da mu produžiš i da mu slično upućivanje izgubljenog, upućivanje svijetog i slično, kako se spominje Hrvatska radnja Aziva, što je Humani ga načinio vjerodostan. I također nema poznato i vjerujem da koliko toliko nastojim ustrajati, izgovaranje na toku dana stotinu puta, la ilaha ila Allahu vahvi hudaši reke lehu, la ilaha ila Allahu vahvi hudaši reke lehu, la ilaha ila to je ravno oslobađanje deset rukova. Da se danas deset puta